บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้าฮัฟตอดูนุคำคุณศัพท์สองเซฟัตฮอดูดิฉันสวมชุดสีฟ้ามนยิ من یک لباس آبی ب ตันดารม ดิฉันสวมชุดสีแดง มันยิ่งลิบาสเปิร์เมสเบตันดอร์มดิฉันสวมชุดสีเขียว มันยิ่งลิบาสซาบส์เบตันดอร์มดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ มันยิ่งคีฟสีอ้อมีขรามดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล من یک کیف قهوه‌ای می خرم. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว من یک کیف سفید می خرم. ดิฉันต้องการรถคันใหม่ من یک خودروی جدید لازم دارم. ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง من یک خودروی سریع لازم دارم. ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย มันยิ่งขดรยราหัตลาเซมดารมผู้หญิงชราอยู่ชั้นบนอุนบาลายิ่งขานุมพีร์ زندگی มีคนะผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบนอุนบาลายิ่งขานุมชอก زندگی มีคนะ ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง اون پایین یک خانم کنجکاو زندگی می کند แขกของเราเป็นกันเอง میهمانانمان آدمهای مهربانی بودند แขกของเราเป็นคนสุภาพ میهمانانمان آدمهای معدبی بودند แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ میهمانانمان آدمهای جالبی بودند. ดิฉันมีลูกที่น่ารัก من بچه های عزیزی دارم. แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน اما همسایه ها بچه های بیادبی دارند. ลูกๆ ของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ بچه های شما با ادب هستند؟